Govorimo o čistoći, jer je čistoća kako je došlo u hadisu et tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola vjere, pola imana. Čistoća od nečistoće, svake nečistoće, a isto tako od grijeha. Pa smo dobar dio emisija govorili o čistoći. Kako se očistiti? Od čega se očistiti? Šta se to smatra u šerijatu, u islamu nečistoćom i kako se ta nečistoća otklanja? Zatim, kako uzeti abdest? kako okupati se ako ima potrebe za tim. Ako ne možemo uzeti abdest, niti se okupati, da li postoji neka zamjena za abdest i kupanje? Dakle, ima tejemum, pa smo govorili o propisima tejemuma, zatim o pitanjima uh, vezanim za žene. Pitanja koja su vezana za žene, dakle ono što se često njima dešava, mjesečnica, zatim nakon porođaja, isticanje krvi i ostalo, smatra se to nečistoćom? Kako tu nečistoću otkloniti od sebe u periodu uh, isticanja krvi, šta žena smije, šta ne smije da radi od ibadeta i sl. Nakon toga počeli smo govoriti o namazu, jer čistoća prethodi namazu. Čistoća je jedan od uvjeta ispravnosti namaza. Uvjet dakle, koji se mora ostvariti da bi namaz bio ispravan. Zbog toga nakon čistoće govorimo o namazu. Govorili smo o položaju, vrijednosti, posebnim odlikama namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako bismo i mi sami shvatili koliko je namaz bitan u našoj vjeri. Da čovjek ne može biti musliman bez, bez namaza. I nakon toga Allahom dozvolom počeli smo govoriti detaljno o samom namazu. Kako obaviti namaz. Odnosno, kako ga je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Jer je on, Allahov poslanik alihi salatu wa sallam, rekao Sallu kema ra'eitu muni usalli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Rekao je to svojim ashabima, a to je zatim nama nakon njih iz generacije u generaciju prenešeno i dostavljeno kako na koji način Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam je klanjao. I dakle ne samo namaz, već svaki drugi ibadet, ono što Allah traži od nas, ono što Allah voli, čime Allah zadovoljan, to trebamo činiti onako kako ga je dotični taj ibadet činio i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, jer upravo Allah ga je poslao zbog toga. Allah ga je učinio svojim poslanikom, dostavio mu je objavu, slao mu je Meleka Džibrila, koji mu je pojašnjavao kuranske ajete, dostavljao i pojašnjavao kuranske ajete. Klanjao je zajedno s njim, Melek Džibril. Melek Džibril je klanjao sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wa salam, Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve selleme klanjao je za njim, klanjao je u namaskim vremenima kako bi naučio, podučio se, zatim dostavio svome ummetu, svome narodu, svojim sledbenicima kada je vrijeme podne namaza, kada je vrijeme i kindije namaza, akšama, jacije, sabaha, od kada do kada. Isto tako klanjao je za Melekom Džibrilom i preuzeo dakle od njega način obavljanja obavljanje namaza. Pa mi kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu sam ono što je od njega prenešeno da je rekao ili da je radio, a vezano je za namaz, spominjemo konkretno dakle sada u ovim emisijama i podučavamo se kako i mi da obavljamo, da klanjamo svoje namaze. Brojni muslimani klanjaju misle da se može svakako klanjati, da se može na brzinu klanjati. Mnogi od njih klanjaju, kako kažu, da bi se odužili, da bi skinuli sa sebe obavezu. Mnogi klanjaju, kažu, otklanjaju, da bi otklanjali, jeli, i slično, a ne da bi, dakle, klanjali smireno, ponizno, skrušeno, toliko da jedan od njih kaže, brat bratu, iskreno rečeno, kada bih sam sebi primao taj namaz, ne bih ga primio ne bi ga on sam sebi primio. Pa dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam klanjao je na određeni način namaz i to je nama dostavljeno, to je nama prenešeno preko njegovih ashaba, zatim kasnijih generacija, učenjaci hadisa koji su pisali hadiske zbirke, u njima sakupljali hadise Allahovog poslanika alaihi salatu sam, sve su to pomno zabilježili sa posebnim, vjerodostojnim uvjetima, I, dakle, to je sačuvano do dan danas. I mi ne bismo trebali ni namaz, ni neki drugi ibadet obavljati onako kako mi mislimo da treba, onako kako se to nama prohtije, kako mi hoćemo, ne, već onako kako je to prenešeno od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. U zadnjim emisijama govorio sam o propisima učenja sure El Fatiha, a zatim određenih odlomaka iz Kur'ana ili kur'anski sura nakon sure El Fatiha. Kada stupimo na namaz, donesemo početni tekbir Allahu Akbar, proučimo početnu dovu, proučimo suru El Fatiha, bez koje nema namaza, bez koje nema namaza, dakle suru El Fatiha treba učiti na svakom rekatu svakog namaza, Nakon proučene sure Al-Fatiha, lijepo je od sunneta je Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je u tome ustrajavao da se prouči nešto iz Kur'ana. U zadnjoj emisiji smo mogli čuti dakle neke propise vezane za te odlomke iz Kur'ana ili sure. Je li Allahu poslanik alihi salatu sam uzimao određene ajete i učio ih ili je učio sure u cijelosti? Jer svaka sura je kompletirana, govori dakle o određenim detaljima, je li otpočinje i završava, je li u redu prekinuti suru na pola, prepoloviti je na dva rekata ili samo proušti određeni odlomak iz Kur'ana i slično, o tome smo govorili prošli puta detaljnije. Nakon toga, kada proučimo suru Al-Fatiha, kada proučimo neku suru iza nje, jer je to od sunneta, dolazi vrijeme da idemo na ruku. Dolazi vrijeme da idemo na ruku. Dakle, nakon učenja, nakon kiraeta, na kijamu dok stojimo, kada proučimo ono što želimo, nakon toga idemo na ruku. Pregibamo se i Dakle, prije nego li odemo na ruku, od sunneta je da se malo zašuti. Kada završimo sa učenjem, od sunneta je da se malo zašuti. Nakon toga da se donese početni tekbir i da se ode na ruku. Ruku je jedan od ruknova namaza. Jedan od namaskih ruknova, odnosno sastavnih dijelova. Rukn je sastavni dio namaza. I ukoliko se taj sastavni dio namaza preskoči, zaboravi i slično, on se ne može ničim nadoknaditi. On se ne može ničim nadoknaditi osim da se ponovo, konkretno dakle kada je riječ o ruku ili kada je riječ o seđdi, ukoliko se to dvoje preskoči, ne može se dakle seđdom sehva ili sehvi seđdom, ne može se nadoknaditi kasnije prije predaje selama ili nakon predaje selama, ne. Već dakle treba ustati i klanjati cijeli rekat. Treba klanjati još jedan rekat u cijelosti. Samo na takav način možemo nadomjestiti propušteni ruku ili propuštenu seždu. Dakle, ono što je od namaskih ruknova. Pa dakle, neophodno je obratiti pažnju i ni u kom slučaju ne smije se žuriti pa da se sa kijama nakon proučenog kirajta ode direktno na seždu. To bi dakle, ukoliko bi čovjek to namjerno učinio, pa pokvarilo mu namaz. Ukoliko bi učinio i zaborava, pa otišao na seždu, spustio se odmah na seždu, trebao bih kasnije kada završi namaz prije predaje salama da ustane i još jedan rekat, još jedan rekat da klanja. Dakle, ruku je jedan od namaskih rukunova, sastavnih obaveznih dijelova namaza. Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinim mjestima u Kur'an Kerimu spomnije dakle ovaj detalj pa kaže irkeu vas judu idite na ruku idite na seđdu idite na ruku padajte pregibajte se i padajte na seđdu dakle i prilikom odlaska na ruku donose se tekbiri izgovara se Allahu akbar na početku kada smo počeli govoriti o namazu vidjeli smo dakle da se donosi također tekbir Allahu Ekber prilikom stupanja u namaz. I rekli smo da je to također jedan od dakle, namaskih ruknova. Allahu Ekber, tekbir, početni tekbir. Bez njega se, dakle, ne može stupiti u namaz. To je, dakle, početni tekbir Allahu Ekber, kako se kaže iftitahi tekbir, tekbir s kojim se otpočinje namaz. Dakle, to je također jedan od namaskih ruknova. Šta je sa ovim tekbirima koji se izgovaraju kada se želi otići na ruku, kada se odlazi na seždu, kada se vraća sa sežde, kada se ustaje na sljedeći rekat i sl. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka kada je riječ o propisu ovoga tekbira. Pa dobar dio islamskih učenjaka, većina islamskih učenjaka, poput jeli, Ebu Hanife, Malika i Šafije su dakle, stava da je to lijepo, da je sunnet izgovoriti, dakle džumhur, većina islamskih učenjaka je na tom stavu, dok imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala bio je stava da je obaveza obaveza izgovarati te tekbire. Dakle, da je od namaskih vađiba od obaveza u namazu izgovarati tekbire prilikom odlaska na ruku, prilikom odlaska na seždu, vraćanje sa sežde i slično. Jer je Allahov poslanik alaihi salatu uslam rekao Sallu kema ra'aytu muni usalli klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam pa Allahov poslanik alejhi salatu sam kada bi odlazio na ruku kada bi odlazio na seždu kada bi se vraćao sa sežde kada bi ustajao na naredni rekat izgovarao je tekbira Allahu ekber Allahu ekber kod svakog spuštanja uzdizanja izgovarao bi tekbire međutim ispravniji je stav većine islamskih učenjaka. Dakle, da nije obaveza. Jeste, dakle, od sunneta, međutim, nije obaveza. Ukoliko bi čovjek zaboravio da izgovori tekbir, prilikom odlaska na ruku ili prilikom odlaska na seždu, da li bi morao kasnije prije predaje selama da učini seždu seh, sehva? Ispravniji stav jeste dakle da je lijepo, da je sunnet, da je mustehab, da je preporučeno da se izgovaraju, da se izgovaraju tekbiri. Obaveza, kada je obaveza izgovarati tekbire kada imam klanja, a iza njega veliki broj džematlija klanja. Dakle, iza njega, zajedno s njim, klanja veliki broj džematlija, pa oni ne znaju za njegove pokrete osim putem njegovih tekbira, putem izgovaranja Allahu akbar, Allahu akbar. Dakle, tada mu je obaveza. Dočim ukoliko čovjek klanja sam ili ukoliko imam klanja sa još jednim ili dvojicom, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, kažu islamski učenjaci nije obaveza ukoliko ne bi se čuo tekbir, ukoliko ga ne bi naglas izgovorio ili ukoliko ga uopće ne bi izgovorio, to ne bi uticalo na ispravnost namaza. Jer se prenosi od pojedinih ashaba, a pogotovo kasnije, od kasnijih generacija, da nisu izgovarali tekbire. Dakle, spominje se čak od ashaba, onih koji su pratili namaz Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, onih koji su svjedočili objavi, klanjali su na takav način još za vrijeme dolaska objave, pa da je bilo pogrešno, zasigurno bi to bilo pojašnjeno u objavi, Allah subhanahu wa ta'ala bi dostavio svojom poslaniku Muhammedu alihi salatu wa salam da je neophodno da upozori ashabi da ne klanjaju na takav način. Oni su klanjali. Kako se prenosi od Omera radijallahu ta'ala i drugih? Pa čak se spominje u pojedinim generacijama da se uopće nisu izgovarali tekviri. Da je tada njima bilo čudno da neko izgovori tekbir kao što je danas nama čudno, bilo bi čudno da neko izostavi te tekbire. Kada bi klanjao, namaz i ne bi izgovarao tekbire drugi koji bi klanjali za njim ili koji bi klanjali pored njega, ne bi ga čuli, bilo bi im čudno. Dakle, ispravnije je da su ti sunneti, da su ti tekbiri prilikom odlaska na ruku i odlaska na seždu, da su dakle oni, oni od sunneta. Kada se izgovori, dakle tekbir Allahu Akbar i kada se odlazi na ruku, od sunneta je, lijepo je, preporučeno je da se dignu ruke u visini ramena ili dakle u visinu u visinu ušiju ili resica ušiju. Na takav način postupao je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam. Imam Buharija rahimehullahu teala napisao je jedno zasebno dijelo o podizanju ruku u namazu i spomenuo brojne hadise i rekao da se ne prenosi ni od jednog ashaba druga Allahovog poslanika alihi salatu sam dakle onih koji su živjeli u njegovo vrijeme koji su boravili zajedno s njim klanjali zajedno s njim ne prenosi se od njih da su oni nekada dakle ne dizali ruke, da nisu dakle dizali ruke u svojim namazima. Dakle, prenosi se od 50 ashaba hadis o dizanju ruku prije odlaska na ruku, zatim nakon jeli, o, povratka sa rukua i također kada se kada se ustaje na treći rekat nakon, nakon drugog rekata. Pa tako u namazu postoje četiri situacije kada se dižu ruke. Dakle, kada se stupa u namaz, donosi početni tekbir Allahu Akbar, zatim kada se odlazi na ruku prije nego li se ode, kada se vrati sa rukua prije nego li se ode na seždu i kada se ustaje sa drugog rekata na treći, ako dakle je riječ o trorekatnim i četvrorekatnim namazima. Spominje se dakle od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako prenosi Abdullah ibn Omer i drugi ashabi da je na takav način klanjao vjerovjesnik alihi salatu wasalam da bi dizao ruke kada bi donio tekbir i htio da ode na ruku, također kada bi se vratio sa rukua i kada bi htio da ustane na treći, treći rekat. Ne prenosi se ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika, alihi salacom, kako kaže Imam Bukharija. Najučeniji čovjek u hadisima Allahovog poslanika, alihi salacom. I dobro nam je poznato njegova zbirka, Džamil Sahih, dakle, jeste najvjerodostojnija zbirka najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, nakon Kur'ani Kerima, jeste dakle Buharin Sahih. Imam Buharija napisao je još jedno dijelo koje se dakle zove Raf'ul Jedein, dizanje ruku u namazu i kaže da se od Allahovog poslanika alihi salatu sam ne prenosi ni jedan vjerodostajan hadis da on u namazu nije dizao ruke da on u namazu nije dizao ruke. Spominje se hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan koji kaže klanjao sam s vjerovjesnikom alaihi salatu sam, klanjao sam sa Ebu Bekrom i Omerom i oni nisu dizali svoje ruke osim pri početnom tekbiru. Međutim, mnogi, mnogi učenjaci hadisa, prije svega ima Buharija, zatim drugi učenjaci hadisa osporili su ovaj hadis. Pa je rekao, Abdullah ibn Mubarak, ovaj hadis nije vjerodostojan kod mene. Rekao je Abu Hatim, ovaj hadis je greška, pogrešno je zabilježen. Rekao je Imam Ahmed ibn Hanbel i njegov šejh Jahja ibn Adem, ovaj hadis je slab. Rekao je Abu Davud, ovaj hadis kod mene nije vjerodostojan. Rekao je da Rekutni nije pouzdano prenešen, zabilježen i slično. I ovo je Dakle, ovaj hadis, Abdullah ibn Masuda, klanjao sam sa vjerovjesnikom, alaihi salam, za Ebu Bekrom i Omerom, i oni nisu dizali ruke, osim kod početnog tekbira, vidjeli smo i čuli smo islamski učenjaci šta su rekli za taj hadis. Ovaj hadis je najjačiji hadis kod one skupine učenjaka koji kažu da se ne dižu ruke, kao što je slučaj kod hanefijskih pravnika i pojedinih drugih pravnika, čiji mezhebi nisu zapisani, nisu zabilježeni. Dakle, od sunneta Allahovog poslanika alihi salacom kod klanjanja u namazu lijepo je da se podignu ruke. Ukoliko se ruke ne dižu, dakle samo u tome ne slijedimo sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ukoliko bi čovjek namjerno to izbjegavao, namjerno ne dizao ruke, kao što kažu pojedini islamski učenjaci, to bi bilo od njega prezreno, to bi bilo pokuđeno ukoliko bi dakle ustrajavao u ostavljanju, ostavljanju sunneta. Dakle, lijepo je. Međutim, ako čovjek ponekada izostavi, nema smetnje u tome, jer je dakle to sunnet i ostavljanje sunneta ne utiče na ispravnost, ispravnost namaza. Što se tiče, može se primijetiti da pojedini na seđdi Dakle, kada obave seždu i vrate se u sjedeći položaj da podižu ruke, Imam Buharija rahimehullahu teala i drugi učenjanci hadisa su rekli da ništa vjerodostojno nije zabilježeno da bi Allahov poslanik alihi salatu sam dizao ruke dok je sjedio. Da je dizao ruke u sjedećem, sjedećem položaju. Zatim, kada se dakle donese tekbir, Allahu akbar, podignu ruke i ode se na ruku, na ruku uči se zikr, uči se određeni, određeni zikr. I na ruku, ukoliko se klanja za imamom, odlazi se kada imam ode na ruku. Jer je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam فَإِذَا رَكَعْ فَرْكَعُ Kada imam učini ruku, ode na ruku, onda vi učinite ruku. Onda se vi, jeli, uh, otiđite, pregibajte se i odlazite vi na ruku. Pa dakle, neophodno je džematlije kada klanjaju za imamom da puste imama, da potpuno ode na ruku, učini ruku ili dakle da ga puste samo da krene pa da oni jeli, krenu za njim i odu, odu na ruku. Od sunneta je Od sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam kako je on obavljao ruku kada se ode na ruku da se poravnaju leđa da se poravnaju, da se isprave leđa i također da se glava poravna sa leđima. Da se glava niti spušta, niti diže, niti da se na desnu stranu jeli, okrene niti na lijevu. Allahov poslanik alihi salatu sam kada bi otišao na ruku, poravnao bi svoja leđa. U pojedinim citatima hadisa spominje se da bi se mogla staviti tepsija sa vodom ili čak prosuti voda po njegovim leđima, ona ne bi spala. Toliko dakle, bila su ravna leđa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na ruku. Dakle, to je od sunneta, na takav način trebali bismo obavljati, obavljati ruku. Neophodno je da se smirimo na ruku. Kada odemo na ruku, donesemo tekbir, odemo na ruku, poravnamo svoja leđa, neophodno je da se smirimo, odnosno zadržimo na ruku. Nije u redu da se odmah vraćamo sa rukua, kao što to pojedini rade. Dakle, odlaze na ruku i još se brže vraćaju. Nije u redu. Čak kod islamskih učenjaka je od obaveznih radnja u namazu, dakle namanskih vađiba, smirivanje na ruku. Kod pojedinih islamskih učenjaka čak rukn, sastavni dio namaza, dakle ruku i smirivanje na ruku, itminan, smirivanje na ruku. Spominje se u hadisu, taj hadis su mnogi islamski učenjaci zabilježili i iz tog hadisa izvukli brojne propise, kaže se, naziva se taj hadis, hadis onoga koji je griješio u namazu. Hadis Musi'u salat onaj dakle koji je griješio u namazu, pa ga je Allaho poslanik alihi salatu oslam tri puta vraćao, klanja jer doista ti nisi klanjao, klanja jer doista ti nisi klanjao, on je dakle klanjao brzo, klanjao je brzo, pa mu je na kraju Allaho poslanik alihi salatu oslam, kada ga je četvrti puta vratio i ovaj čovjek rekao, Allaho poslaniće, ja više ne znam kako da klanjam, pokaži mi, pojasni mi, objasni mi, Poslanik alihi salatu sam mu objasnio. I kada je došao dakle do ovoga detalja, rekao je da kada ode na ruku, da se smiri, da se smiri na tom ruku, da se zadrži na ruku sve dok se dakle ne smiri. Zatim da se ispravi sa rukua i također da se smiri u uspravnom položaju. Prenosi jedan veliki islamski učenjak bilježi u svome e, vrijednom dijelu e, jeli o namazu Ta'zimu Qadri Sala bilježi govor o, od Huzeyfe ibn Ljemana, jednog od drugova sahaba Allahovog poslanika, alaihi salatu sam da je vidio čovjeka kako brzo klanja. Da je vidio čovjeka kako brzo klanja. Pa ga je pitao koliko dugo vremena ti klanjaš na ovakav način. Od prije koliko ti klanjaš na ovakav način, pa je čovjek rekao, jeli, klanjam na ovakav način već 40 godina. Pa kaže mu Hudejfe ibn Jeman, dakle brzo klanja, ne zadržava se na ruku, ne zadržava se na seždi, već dakle brzo odlazi na ruku, odlazi na seždu, vraća se i pita ga Hudejfe koliko dugo ovako klanjaš, kaže 40 godina, kaže ti 40 godina ne klanjaš. Ti 40 godina već ne klanjaš. A nama je dobro poznato da kod nas ima muslimana, naprotiv čak i imama koji brzo klanjaju koji brzo klanjaju, da ne može stignuti izgovoriti ni jedan put zikr na ruku. Subhana rabija lalim ili na seždi subhana rabija lala. Ne možeš ga stignuti na ruku, na seždi, a kamoli da izgovoriš. Kaže Hudejfe ibn Jeman, ti već 40 godina ne klanjaš. I da si umro u takvom stanju, dakle čovjek već klanja. Čovjek ima namaz, okreće se prema kibli. Allahu akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alim, uči, uči Kur'an, ide na ruku, ide na seždu, međutim, brza, na takav način nije klanjao Allahov poslanika, alaihi salacom. Kaže mu Huzeyfe da si umro u takvom stanju, na takav način da obavljaš namaz i da si umro u ovom periodu 40 godina, kako obavljaš namaz, ti bi umro na nekoj drugoj vjeri, ne na vjeri Allahov poslanika, Muhammeda, alaihi salatu wasalam. Subhanallah. namaz, najbitniji ibadet u našoj vjeri. Allah traži od nas da klanjamo pet dnevnih namaza, pet namaza u toku dana i noći. Traži obavezna, obaveza nam je da klanjamo četiri rekata podne namaza, četiri rekata i kindije namaza, tri rekata akšam namaza, četiri rekata i kindije i dva rekata sabah namaza. Dakle, ukupno koliko? Ukupno 17 rekata. 17 rekata, 20 minuta. Dakle, svi ti namazi, pet dnevnih namaza, neće potrajati duže od 20 minuta. Neka traju pola sahata. Imaš preostalih 23 i po sahata. 23 sahada da imaš. Odvoji sahad za Allaha subhanahu wa ta'ala. Obavi namaz onako kako ga je obavljao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Da ne bi umro na nekoj drugoj vjeri. Da ne bi umro na nekoj drugoj vjeri. Kada na ovakav način naše prve generacije, ashabi, osuđuju one koji brzo klanjaju, kao što i Allah subhanahu wa ta'ala osuđuje, pa kaže وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاُونَ Teško li se klanjačima, onima koji su u svojim namazima nemarni, šta je tek sa onima koji nikako ne klanjaju? Šta je tek sa onima koji nikako ne klanjaju? Dakle, kada se ode na ruku i kada se poravnaju leđa i smiri se na ruku, propisano je da se uči određeni, određeni zikr. Pa se prenosi u hadisima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da je učio na ruku Subhane Rabijel Azim. Zatim prenosi se da je učio Subhane Allahumma Rabbena wa bihamdike Allahumma gfirli. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, kako bilježe Buharija i Muslim od Ajše. Također je učio Subuhun Kudusun Rabbul Melaiketi Varruh. Također učio je Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, kako bježi imam muslim. Učio je Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibrijai wal azame. Subhana rabija azim i sl. Dakle, postoje brojni zikrovi. I od sunneta je, lijepo je da se ti zikrovi jeli, promijeni, da se nekada uči ovaj zikr, nekada uči onaj zikr i dakle, eh, kod islamskih učenjaka je obaveza proučiti ovaj zikr. Dakle, kada odemo na ruku, smirimo se na ruku, zadržimo se na ruku, trebali smo u najmanju ruku samo jedan put da kažemo Subhane Rabi Aladim ili Subhane Dil Džabaruti, Vol Melekuti, Vol Kibrijaju, Vol Alame. Neki od spomenutih zikrova makar jedan put. Lijepo je tri puta da se prouči, a jeli posebno deset puta kada bismo mogli da proučimo, to bi dakle bilo jeli, posebno, posebno lijepo, ali najmanje jedan put. Nakon rukua ispravljamo se u stojeći položaj i nakon toga slijedi jeli, sežda. Padamo na seždu, najvrijedniji dio u namazu, o čemu ćemo, ako Bog da uz Allahovu dozvolu govoriti u našoj narednoj emisiji. Do tada, Allaha subhanahu wa ta'ala, molim da nas poduči našoj vjeri i vrati našoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da svoga poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam učini nam uzora u svemu, odnosno da nas učini, da njega slijedimo u svemu, u svakom segmentu svoga života, pogotovo dakle u najbitnijem ibadetu u našoj vjeri namazu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallilahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. aman